פרשת בהעלותך, ספר במדבר, פרק ח'. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל אהרון ואמרת אליו, בהעלותך את הנרות אל מול פני המנורה, יאירו שבעת הנרות. ויעש כן אהרון, אל מול פני המנורה העלה נרותיה, כאשר ציווה אדוני את משה. וזה מעשה המנורה, מקשה זהב עד ירחה, עד פרחה מקשה היא. כמראה אשר הראה אדוני את משה, כן עשה את המנורה. וידבר אדוני אל משה לאמור, קח את הלוויים מתוך בני ישראל וטיהרת אותם, וכה תעשה להם לטהרם, הזה עליהם מחטאת, והעבירו תער על כל בשרם, וכיבסו בגדיהם, והיטהרו. ולקחו פר בן בקר ומנחתו, סולת בלולה ושמן, ופר שני בן בקר תיקח לחטאת. והקרבת את הלוויים לפני אוהל מועד, והקהלת את כל עדת בני ישראל, והקרבת את הלוויים לפני אדוני, וסמכו בני ישראל את ידיהם על הלוויים. והניף אהרון את הלוויים תנופה לפני אדוני, מאת בני ישראל, והיו לעבוד את עבודת אדוני. והלוויים יסמכו את ידיהם על ראש הפרים, ועשית אחד חטאת, ואת האחד עולה לאדוני לכפר על הלוויים. והעמדת את הלוויים לפני אהרון ולפני בניו, והנפת אותם תנופה לאדוני. והבדלת את הלוויים מתוך בני ישראל, והיו לי הלוויים. ואחרי כן יבואו הלוויים לעבוד את אוהל מועד, וטיהרת אותם והנפת אותם תנופה, כי נתונים נתונים המה לי, מתוך בני ישראל, תחת פטרת כל רחם, בכור כל מבני ישראל, לקחתי אותם לי. כי לי כל בכור בבני ישראל, באדם ובבהמה, ביום הכותי כל בכור בארץ מצרים, הקדשתי אותם לי. ואקח את הלוויים תחת כל בכור בבני ישראל, ואתנה את הלוויים נתונים לאהרון ולבניו, מתוך בני ישראל, לעבוד את עבודת בני ישראל באוהל מועד, ולכפר על בני ישראל, ולא יהיה בבני ישראל נגף, בגשת בני ישראל אל הקודש. ויעש משה ואהרון וכל עדת בני ישראל ללוויים, ככל אשר ציווה אדוני את משה ללוויים, כן עשו להם בני ישראל. ויתחטאו הלוויים, ויכבסו בגדיהם, וינף אהרון אותם תנופה לפני אדוני, ויכפר עליהם אהרון לטהרם. ואחרי כן באו הלוויים לעבוד את עבודתם באוהל מועד, לפני אהרון ולפני בניו, כאשר ציווה אדוני את משה על הלוויים, כן עשו להם. וידבר אדוני אל משה לאמור, זאת אשר ללוויים מבין חמש ועשרים שנה ומעלה יבוא לצבו צבא בעבודת אוהל מועד, ומבין חמישים שנה ישוב מצבא העבודה ולא יעבוד עוד, ושרת את אחיו באוהל מועד לשמור משמרת, ועבודה לא יעבוד, ככה תעשה ללוויים במשמרותם.